Këto dy emra janë emri i Allahut subhanahu wa taala As-Subbuh dhe emri i dytë është Al-Quddus. Fillojmë me shpjegimin e këtyre emrave nga ana gjuhësore. që tregon që kjo lloj cilësie është në formën më të lartë tek Allahu subhanahu wa taala, vjen nga fjala al-qadas, që do thot pastërti. Domethënë al-quddus vjen nga fjala al-qadas, që do thot pastërti. Edhe me këtë lloj kuptimi gjithashtu e përdorin dhe banorët e Hixhazit, domethënë Mekës dhe Medinës. e kësaj pjesë të ajetit ue nukaddisu lek do të thotë i pastrojmë vetet tona për ty o Allah. Prandaj është quajtur edhe xhamia e cila është në Aqsa është quajtur Beitul Maqdis, domethënë shtëpia e pastërtisë. Ose sepse është vendi në të cilin njeriu pastron gjynahet e tij. Thot el Farra, el ardhu el mukaddese do thot toka e shenjtë e pastër, edhe ka për qëllim që kjo është toka e Damaskut, e Palestinës dhe një pjesë e Jordanisë. Gjithashtu quhet Ruhul Qudus, Xhibrili alayhis salam, që do thot shpirti i pastër, edhe shenjtëri që themi në gjuhën shqipe do thot pastërti. Edhe kuptimi është që është krijuar nga pastërtia. Ndërsa disa, disa dietarë thonë që Xhibrili alayhis salam është qujtur Ruhul Qudus sepse ai e zbret pastërtinë nga Allahu subhanahu wa taala e cila shpallja që i zbret njerëzve. Kuptimi i dytë i emrit Allahut subhanahu al qud subhanahu wa taala al qudus ose më falni al qudus përse ka ardhur al qades në gjuhën arabe kuptimi i dytë është al baraka që do thot begati në gjuhën shqipe prandaj edhe disa dietarë kanë thënë që al ardhul muqaddasa toka që quhet al muqaddasa do thot toka e begatshme I pastër është ai nga çdo të metë ose i lartë është Allahu i cili e mori robin e tij natën nga xhamia e Haremit nga Qabja për në xhaminë Aqsa rreth të cilës ne kemi vend vendosur bereqet begati. Edhe kjo tokë në të cilën Allahu Allahu na tregon këtu që është tokë e begatshme, kjo është toka e shenjtë, Edhe prandaj thonë dijetarët që El Kudus ose El, Kad, El Kadas, El Kades do të thot begati. Prandaj dhe emri Allahu subhanahu wa taala El Kudus përmban një nga këto dy kuptimet që thamë. Argumente për këtë, për këtë emër kemi dy ajete kuranore dhe janë të vetmet ajete të cilat flasin për këtë emër. Ajeti i parë është në surën Al-Hashr 23 që thotë Allahu subhanahu wa taala Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa al-maliku al-quddus. Ky është Allahu, nuk ka të adhuruar tjetër përveç Tij, ai është sunduesi edhe al-quddus. Që e thamë se çfarë kuptimi ka. Gjithashtu ajeti i dytë është në fillimin e surës al-Jumu'a. për Allahun subhanahu wa taala. Thot Ibn al-Qayyim, al-Quddus do të thot i pastër nga çdo e keqe, edhe nga çdo e met. Siç kanë thënë dijetarët e tafsirit në shpjegimin e këtij emrit, vazhdon fjala e Ibn al-Qayyimit, kanë thënë ai është i pastri nga çdo e met. Edhe nga çdo gjë që nuk i nuk i përshtatet madhështisë së tij. ta atribuojmë ty cilësitë e po, e plota, cilësitë e pastërtisë, larg çdo të keqe, larg çdo të mete. Thot imam el-Bejhaqi, për emrin e Allahut subhanahu wa taala al-Kudus, do thot, ai, do thot që është i pastërti nga të gjitha të metat, është i pastër dhe nuk ka fmi dhe as shok, Edhe kjo është cilësi që i takon qenies tij. Thotë Imam al-Ghazali, "Al-Quddus është i pastër nga çdo cilësi të cilën mund ta perceptoj mund ta mund ta perceptojnë shqisat e njeriut." Do thotë që shqisat e njeriut nuk mund ta arrijnë dot ta shohin Allahun subhanahu ua teala ose ta dëgjojnë fjalën e tij vetëm nëse dëshiron Allahu i madhëruar, Edhe këtë gjë e kemi shpjeguar më parë. Thot as nuk mund ta përfytyrojë dot njeriu me mendjen e tij edhe as nuk mund të mund t'i vijë njeriut në zemër. Edhe kjo tregon domethënë që Allahu subhanahu wa taala nuk i ngjan krijesave dhe ky është domethënë kjo është ideja që do të tregoj Imam Ghazali. Thotë Ibn Kathiri Al-Quddus i pastri nga të metat i cili ka cilësi të plota në gjithë aspektet. Edhe fjalë të fjalë tjetër është fjala Imam al-Alusi, në me njëtin kuptim gjithashtu Ibn Qayyim al-Jawzi njëjtën gjë ka thënë. Për sa i përket emrit të Allahut subhanahu wa taala Subuh, kuptimi gjuhësor këto domethënë normalisht duhet të shikoni që kanë ngjashmëri këto dy emra. Edhe ne kemi folur dhe në fillim fare dhe kemi thënë, kemi treguar ndër të tjera dhe fjalën Ibn Hajar al-Asqalanit që Nëse dy emra kanë kuptime të ngjashme, kjo nuk do të thotë që ato nuk janë emrat Allahu subhanahu wa taala të dy, sepse nuk ka në, në të ndonjë gjë ndonjë kontradiktë. Përkundazi mund të vinë dy emra ose disa emra me kuptime të ngjashme, shumë të ngjashme ose me kuptime të njëjta. Megjithëse, nëse mani mend kemi treguar që dietarët kanë rënë në kontradiktë që a ka në gjuhën arabe sinonime apo jo, Edhe mendimi më i saktë i dietarëve që nuk ka në gjuhën arabe sinonime, dhe kjo tregon domethënë që dhe emra emra të njëjtë nuk ka, edhe pse mund të kenë kuptime të ngjashme, por kjo varet pastaj nga dija e njeriu për të arritur për të bërë dallimin ndërmjet emrave të Allahut subhanahu teala. Ideja është emri Allahut es-subuh, vjen nga fjala at-tasbih, që ne themi subhanallah, subhanallah ç'do thot. At-tasbih në gjuhën arabe do thot at-tanzih, që do thot ta pastrosh Allahun nga çdo e metë. Domethënë të mos i mveshësh Allahut të metat. Thot Imam El Ezheri, Subhanallah, thot Imam El Ezheri, fjala Subhanallah, do të thot që ti e pastron Allahun nga të metat njerëzore, domethënë që Allahu nuk ka fmi, nuk ka as grua. Thuhet një mendim tjetër që subhanallah do të thotë që ti e pastron Allahun nga çdo gjë që nuk i përshtatet madhështisë së tij. Ky emër dhe ky është emri i parë gjatë gjithë mësimeve që kemi trajtuar deri më sot, i cili nuk është përmendur në Kur'an, por është përmendur vetëm në hadithet e sakta të profetit sallallahu alaihi wasallam. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi, Abu Daudi dhe Nesai. Dhe këtë gjë e thoshte profeti sallallahu alaihi wasallam në ruku dhe në sexhde. Edhe ky hadith është argument për vërtetësinë e këtij emri. Kuptimi i tij për Allahun subhanahu wa taala kemi fjalën e Zexhaxhit që thotë subuh, do të thotë që Allahu subhanahu wa taala është i pastër nga çdo gjë e keqe. Gjithashtu thotë El Halimi subuh, do të thotë i pastër nga çdo e metë, cilësitë e tij nuk janë si cilësitë e njerë e krijesave, sepse ato kanë ardhur mbasi nuk ekzistonin. Edhe fjala tasbih do të thotë pastrim nga çdo e metë. Çfarë përfitojmë prej këtyre emrave? pastërtia e plotë i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala në të gjitha aspektet. Ai është i pastri El Quddus në emrat, cilësitë e tij, në veprat e tij. Emrat e tij janë të gjithë të bukur, të mirë, të plotë në të gjitha aspektet. Nuk ka në to sherr, nuk ka në to të keqe. Gjithashtu dhe cilësitë e tij janë të larta, nuk ka në to të mangësi, sikurse dhe veprat e tij janë të gjitha urtësi, do të thotë vendosen në vendin e vet. Janë të gjitha urtësi, krenari dhe nuk ka në to asnjë lloj mangësie. Allahu subhanahu wa taala është el Quddus i pastër prej çdo të mete. I, i pastër prej çdo mangësie. Prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam thoshte në duan të cilën e bënte në hyrje, në hyrje kur fillonte namazin, Ndër të tjera thotë: "Wal khairu kulluhu fi yadayk wa sharru laysa ilayk." Khairi është i gjithë në duart e tua, ndërsa sherri nuk është tek ty. Edhe e kemi shpjeguar këtë gjë se çfarë kuptimi ka kur kemi folur për emrin e Allahut subhanahu wa taala al-Hakim. Që e keqja nuk i takon Allahut subhanahu wa taala, dhe kjo gjë, këtë gjë e përmban ky emër për të cilin po, po flasim sot, këto dy emra al-Quddus edhe Subuh. Po tregojmë disa shembuj që vërtetojnë këtë ide të cilën po e tregojmë, prej këtyre kemi e para gjë që Allahu subhanahu wa taala është i pastër dhe nuk ka ortak dhe as rival. Prandaj thotë Allahu subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa hu. Ky është Allahu nuk ka të adhuruar tjetër përveç tij, gjithashtu thotë thot Allahu subhanahu wa taala, kul huwa Allahu ahad, Allahu samed, deri në fund, të gjithë e dini. siç e ka treguar vetë Kurani as nuk vdes dhe as nuk fle. Faktikisht për çështjen për këto për këto lloj cilësish të që duhen mohuar nga Allahu subhanahu wa taala po i tregojmë për të vërtetuar këtë emër për të cilën po flasim. Sepse në të vërtetë nuk është nuk është e pëlqyeshme që ta përshkruajmë Allahun subhanuhu teala vetëm me cilësi që duhen mohuar duke thënë nuk është kështu, nuk është kështu, nuk është kështu, sepse vetë Allahu subhanuhu teala këto lloj cilësish i ka përmendur në Kur'an në mënyrë të pakë dhe jo të shumtë. Sepse në të vërtetë ato nuk janë lavdërim nëse nuk përmbajnë pohimin e të kundërtës së tyre. Prandaj kur themi që Allahu subhanahu wa taala nuk vdes, kjo do të thotë që jeta e tij është e plotë në të gjitha aspektet. Dhe kur themi që nuk fle, do të thotë që jeta e tij gjithashtu është e plotë në këtë lloj aspekti. Prandaj dhe njerëzit besimtarët që do hyjnë në xhenet nuk kanë për të fjetur gjumë. Dhe kjo tregon që jeta e tyre është më e plotë. Pse ka thënë Allahu pikërisht mbështetju të gjallit që nuk vdes? Sepse të gjitha krijesat vdesin. Edhe nëse ti do t'i mbështetesh dikujt që vdes, do të thotë që mbështetja jote do të shkonte dëm. Mendo pak nëse ti do marrësh do të shkosh të blesh një mall në një dyqan dhe ai do të japi garanci një vit. Mirëpo ai nuk ka garanci për veten e vet, mbase vdes nesër. Atëherë me çfarë për çfarë do të japë ty garanci? Do japë garanci për diçka që ai s'e ka vetë në dorë, Kështu është dhe çështja e krijesave të gjitha. Prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala i ka treguar njeriut në këtë jetë një cilësi të cilën po ta kuptojë njeriu i mbështetet Allahut subhanahu wa taala me të vërtetë. Wa tawakkal al hayy alladhi la yamut. Dhe kjo tregon që ai është i pastër prej çdo të mete. E thanë dhe ne nuk e dim, a sherr është dashur për ata që janë tokë, dhe nuk thanë, a sherr deshi Allahu për ata që janë tokë, për arsye sepse Allahu subhanahu wa taala çdo vepër e tij që e bën nuk ka në të sherr. Dhe kjo tregon që Allahu subhanahu wa taala është el Kudus, i pastër. Është i pastër nga çdo e metë, nga çdo mangësi, edhe veprat e tij janë të gjitha hajr Edhe pse sherri ekziston tek njerëzit, po për Allahun subhanahu teala nuk është sherr, sepse Allahu i madhëruari e ka vendosur çdo gjë në vendin e vet dhe ne kemi thënë që sherri është vendosja e gjës jo në vendin e vet. Ndërsa pse ajo gjë është sherr për ne, kjo është vetëm në aspektin tonë dhe në syrin tonë. Bile edhe për besimtarin e mirë, nëse ai bën durim, e keqja për të është hajër. Sikurse dhe hajri, nëse falënderon për të është hajër tek Allahu subhanahu wa taala në përfundim. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala është i pastër prej gënjeshtrës dhe kjo tregon që premtimet e tij janë të gjitha të vërteta. Edhe përderisa i ka premtuar besimtarëve që t'i fusë në xhenet, atë do të plotësojë premtimin e tyre Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë fjalën besimtarëve që do t'i fusë në xhenet, që do t'i shpëtojë nga xhehenemi dhe do ta plotësojë këtë premtim që u ka dhënë. Thotë Allahu i madhëruar, "Wa man asdaqu min Allahi haditha." Dhe kush mund të thotë fjalë më të vërteta se Allahu subhanahu wa taala? Wa'd Allahi haqqan wa man asdaqu min Allahi qila. Ky është premtimi i vërtetë i Allahut dhe kush mund të thotë fjalë më të vërteta se Allahu subhanahu wa taala? Edhe është për t'u çuditur për disa grupe të humbura, të cilët kur u thua që Allahu subhanahu wa taala është i pastër prej këtyre gjërave, vijnë fusin logjikën dhe thonë lejohet nga ana logjike siç ka thënë këtë gjë dhe Rrazi që është një prej imamëve prej dijetarëve të esharive E ka përmendur këtë gjë në një librin e vet Muallimi el Jemani, është një dijetar i cili ka vdekur Allahu e mëshiroftë. Dhe tregon që Rrazi është nga ata persona të cilët thon, i cili, domthonë të cilët thon që lejohet që Allahu subhanahu wa taala të gënjej, kështu thon ata. Logjikisht. Kjo është fjalë e këtyre, domthonë fjalë e esharive, sepse ata i japin përparësi logjikës, duke lënë mbrapa Kur'anin dhe Sunetin. Edhe rezultati është që ata nuk ia dhanë hakun Allahu subhanahu wa taala në këtë emër të lartë, i cili është Al-Quddus, Subbuh, ta pastrojnë nga çdo të metë Allahun e madhëruar. Përkundazi pastrimi i tyre ndaj Allahu subhanahu wa taala është duke i mohuar cilësitë e tij. Aq sa kanë arritur në atë gradë që kanë mohuar gjithë cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, ose kanë pohuar vetëm 7 ose 11 ose 13, siç bëjnë disa disa prej tyre. Aq sa një prej dietarëve selefë ka thënë që këta njerëz duke mohuar aq shumë cilësitë e Allahut, këta janë njësoj si një person i cili thot ty, un kam, thot un kam në baxhën e shtëpisë time një një një palm. Mirë, kjo palm nuk ka as rrënjë, nuk ka as trung, nuk ka as deg, nuk ka as gjethe, nuk ka as fryta. Atëherë më thuaj tha, çfarë palme paska në paska në shpinë e vet ai? Kështu që përfundimi i këtyre njerëzve, të cilët duan ta pastrojnë Allahun, duan ta vërtetojnë këtë lloj emri, këto dy emra të Allahu subhanahu wa taala, duke i mohuar gjithë cilësitë e tij në të vërtetë, kanë mohuar Allahun subhanahu wa taala. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala është i pastër prej çdo të mete, edhe prej varfërisë, të cilën ia veshën çifutët, Allahu i shkatërroft dhe i mallkoft. Thotë Allahu subhanahu wa taala, "Wa qalat al-yahudu yadullahi maghlula." Allahu është i varfër dhe ne jemi të pasur. Nga që Allahu subhanahu wa taala u kërkoi çifutët të shpenzojnë. Edhe tha kush prej jush men man dhalladhi yuqridu Allahu qardan hasana. Kush prej jush i jep borxh Allahut. Qëllimi është jep për Allahun subhanahu wa taala. E than çifutët Allahu paska nevojë për borxh. Edhe Allahu subhanahu wa taala i mallkoi. Gjithashtu than çifutët që Allahu subhanahu wa taala e ka dorën e mbyllur Allahu është i pastër prej fjalëve të tyre, sepse ai është subuh el qudus. E thanë që Allahu është koprac, Allahu i shkatërroftë në xhenem. Prandaj thot Allahu subhanahu wa taala, "Wa qalat al yahudu yadullahi maghlula", thanë çifutët dora e Allahut është e mbyllur, domethënë nuk jep. Sepse mbase njeriu mund thotë përderisa duart Allahu i ka në shtrirje atëherë pse nuk më jep mua. Por thotë Allahu shpenzon si të dëshiroj. Domethënë e vendos pasurinë ku të dëshiroj dhe varfërinë ku të dëshiroj me urtësinë e tij. Sepse nëse e mbani mend e kemi përmend edhe herë të tjera disa njerëz nuk vlen për ta vetëm se varfëria, disa njerëz nuk vlen për ta vetëm se pasuria. Atyre që Allahu subhanahu wa taala do të u do të mirën, që t'i ruaj nga nga kufri, t'i ruaj nga mohimi, t'i ruaj nga e keqja. Prandaj Allahu subhanahu wa taala e shpërndan rrizkun me caktimin e tij, me urtësinë e tij, edhe kjo lloj gjëje tregon që ai është i pastër nga çdo e metë. Edhe nuk i bën padrejtësi askujt. Gjithashtu çdo gjë do zhduket e do ngelet Allahu subhanahu wa taala, edhe kjo lloj gjëje vërteton këtë emër, thot Allahu i madhëruar, kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Përfytyrojeni o vëllezër kur të shkatërrohet çdo gjë, kur të shkatërrohet universi dhe çka brenda tij, edhe ngel vetëm Allahu subhanahu wa taala, sepse Allahu nuk zhduket. Ai është pa fillim dhe pa fund, siç e kemi përmendur gjithashtu te emri i Allahut huwal awwal wal akhiru wadh dhahiru wal batin. Prandaj thotë Allahu i madhëruar, çdo gjë do të zhduket dhe do të ngelet fytyra e Zotit tënd, i cili është poseduesi i madhështisë dhe bujarisë. Allahu subhanahu wa taala është i pastër nga shembujt, nuk ka shembull. Nuk ka si ai asgjë. Prandaj thotë Allahu i madhëruar, "Lejse kemithlihi shej wa huwa as-samiu al-basir." Nuk ka si ai asgjë dhe ai është dëgjuesi shikuesi. Thotë Imam Shënkiti, përmendja e këtyre dy emrave Semiul Basir në në fund të këtij ajeti ka një lloj veçorie dhe thotë po ta shikosh të gjitha krijesat ose shumica e tyre të cilat janë gjalla kanë sy edhe vesh Shikosh dhe krijesat pothuajse të gjitha kanë sy dhe vesh, edhe shikojnë edhe dëgjojnë. E megjithatë ato nuk i ngjajnë Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo do të thotë që Allahu i madhëruar nuk është nuk i ngjajnë krijesat dhe askush nuk i ngjan atij në asgjë. Megjithëse këto cilësi janë cilësi që ekzistojnë te krijesat, e megjithatë Allahu nuk i ngjan asgjëje. Dhe as nuk mund ta përfytyrojë dot njeriu kurrë. Dhe çdo lloj përfytyrimi i njeriut për Allahun subhanahu wa taala, në të vërtetë do të thotë që njeriu s'i ka s'i ka kuptuar këto dy emra Subbuhul Quddus. Do të thotë që njeriu është larg të vërtetës së Allahut subhanahu wa taala dhe larg njohjes së këtyre dy emrave që tregojnë se Allahu është i pastër nga çdo lloj përfytyrimi të njeriut. Kështu që Pastërtia e Allahut subhanahu wa taala është e plotë. Ndërsa pastërtia e krijesave është e mangët. Kështu që njerëzit pastrohen pesë herë në ditë për t'u falur, ose pastrohen duke u larë, e megjithatë ata ata bëhen pis prap. Ata përpiqen të pastrohen duke bërë punë të mira dhe përsëri bien në gjynahe. Prandaj njeriu ka nevojë gjithmonë t'i kthehet Allahut subhanahu wa taala që t'i dhurojë pastërti dhe ta afrojë pranë vetes së tij që të jetë i pastër. Prandaj edhe profeti sallallahu alajhi wasallam thotë kullu ibn adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. Të gjithë bijtë e Ademit dhe janë gabimtarë dhe më të mirët gabimtarë janë ata që pendohen, kthehen tek Allahu subhanahu wa taala, sepse kthimi tek Allahu i madhëruar e ndihmon njeriun që të pastrohet. Sa më afër të jetë njeriu afër pranë Allahut subhanahu wa taala, aq më i pastër është dhe aq më shumë arrin pastërtinë e Allahut të madhëruar. Gjithashtu pastërtia e Allahut subhanahu wa taala është e përhershme, ndërsa pastërtia e krijesave është e përkohshme. Prandaj njeriu nuk ekziston, nuk ekzistonte dhe erdhi në ekzistencë, dhe do zhduket përsëri. Ndërsa Allahu subhanahu wa taala ishte do të është dhe do të jetë në pafundësi. Thotë Allahu i madhëruar në surën Maryam, "Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a." Të krijova më parë dhe nuk ishe gjë. Transmetohet që një prej mbretërve ishte duke ecur me ushtarët e tij kur pa një burrë të ulur nën hijen e një peme. E pa e pa burri kalimin e mbretit dhe nuk u ngrit. E pyeti mbreti, "A nuk më njeh kush jam?" Tha, "Po të njoh." I tha, "Kush jam unë?" Tha, "Ti je ai që fillimi jot ishte një një ishte një pikë e pistë." Fundi jot thot është një kufomë që vjen erë të qelbët, edhe jeta jote thot sot është ajo jetë që ti në barkun tënd mban pisllëqe. Ky je ti i gjithi. Pastërtia që kërkohet prej njeriut arrihet pastërtia që kërkohet prej njeriut që duhet t'ia dedikojë Allahut subhanahu wa taala arrihet vetëm me anë të sheriatit. Arrihet vetëm me anë të zbatimit të ligjit të Allahut subhanahu wa taala. Siç ka thënë Allahu i madhëruar ka treguar për melaiket thon wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ne të bëjmë tasbih o Allah edhe takdis, domethënë të pastrojmë nga çdo e metë dhe i pastrojmë vetet tona në adhurimin tënd. Edhe pastrimi më i madh arrihet duke njësuar Allahun subhanahu wa taala, sepse njësimi i Allahut është gjëja më e lartë që e afron njeriun tek Allahu i Madhëruar dhe e pastron atë, sepse gjithashtu dhe shirku është gjëja më e pistë dhe më e keqe. Prandaj dhe Allahu i Madhëruar na ka thënë që mushrikët janë najas. Thot thot Allahu subhanahu wa taala innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da 'amihim hadha. Qabja është vendi i pastërtisë dhe mushrikët janë vetë pislliku. Allahu subhanahu wa taala ka thënë për mushrikët innamal mushrikuna najas, dhe fjala najas do të thotë pisllik. Ndërsa fjala najis do të thotë i pist. Do të thotë i pist është njeriu kur i bie në trup një diçka që është që është Pislik në vetvete. Ndërsa pislik do thotë është ajo që i bën pis gjërat e tjera. Kështu që Allahu subhanahu wa taala i ka quajtur mushrikët që ata janë vetë pisliku. Innamal mushrikuna najas, prandaj nuk u takon atyre që të afrohen në vendin më të pastër që është Qabja. Sepse ata e kanë bërë pis veten e tyre me shirk, duke i vënë Allahut subhanahu wa taala shok. Sepse ata nuk i kanë njohur në të vërtetë këto dy emra të Allahut të Madhëruar, al-Quddus e Subuh, që do të thotë që Allahu është i pastër nga çdo e metë. I pastër nga çdo gjë që nuk i takon madhështisë së tij edhe krenarisë së tij. Prandaj transmetohet në një hadith kudusi që transmeton Imam Buhariu se Allahu subhanahu wa taala thot më përgënjeshtroi biri Ademit dhe nuk i takon atij ta bëj këtë gjë. Gjithashtu më fyu biri Ademit dhe nuk i takon atij të bëj këtë gjë, ta bëj këtë gjë. Përgënjeshtrimi i tij është se ai se ai tha nuk ka për të më kthyer mua Allahu më si herën e parë që më ngjalli. Thotë Allahu i Madhëruar Krijimi i dytë për mua është më i lehtë se krijimi i parë. Ndërsa fyerja e tij është që ai tha Allahu subhanahu wa taala ka fëmijë dhe unë jam i vetëm thot Allahu i Madhëruar as samet nuk nuk jam i lindur as nuk kam lindur dhe nuk ka të barabartë me mua asgjë. Prandaj dhe puna më e mirë e cila e pastron njeriun është njësimi i Allahut subhanahu wa taala. Transmeton nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, e transmeton Imam Buhariu se profeti sallallahu alajhi wasallam është pyetur kush është puna më e mirë, e tha puna më e mirë është besimi në Allahun dhe në të dërguarin e tij. Domethënë besimi i sinqertë, besimi i pastër në Allahun e Madhëruar pa shirk. Duhet që njeriu ta pastrojë zemrën e tij për Allahun e Madhëruar që ta bëjë atë të përshtatshme për të arritur tek Allahu subhanahu wa taala. Sepse Allahu i Madhëruar shikon zemrat e njerëzve. Prandaj duhet që njeriu ta pastrojë zemrën e tij që ta shikojë Allahu subhanahu wa taala këtë zemër të pastër, transmeton nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë Allahu i Madhëruar nuk shikon trupat tuaja, Dhe as pamjet tuaja por shikon zemrat tuaja. Transmeton Muslimi. Prandaj njeriu do të duhet ta pastrojë zemrën e vet nga mendimi i keq, nga shirku, nga hipokrizia, nga syfaqësia, ta mbushë zemrën e vet me mendimin e mirë për Allahun subhanuhu teala me dashurinë ndaj tij, me frikën ndaj tij, me me mbështetjen tek ai, me dashurinë ndaj profetit sallallahu alajhi wasallam ndaj besimtarëve, edhe çdo vepër tjetër të mirë të zemrës që duhet ta ketë besimtari në zemrën e tij. Dhe për këtë gjë Allahu subhanahu wa taala ka thënë jome la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Atë ditë nuk bëjnë dobi as pasuria dhe as fëmijët përveç atyre, përveç atij i cili vjen tek Allahu me zemër të pastër. selim, të pastër nga çdo lloj gjynahu, nga çdo lloj të mete, të cilën e përmbajnë zemrat e zemrat e njerëzve. Gjithashtu duhet që njeriu t'i pastrojë punët e veta për Allahun subhanuhu teala. Dhe prej prej të pastrojë punët e veta dhe të pastrojë trupin e tij dhe shpirtin e tij. Edhe prej këtyre pastërti, pastërtive është pastërtia e abdesit dhe e guslit që merr njeriu përpara se të lexojë librin e Allahut përpara se të dalë para Allahut të madhëruar në në, në namaz. Gjithashtu dhe namazi është pas pastrim për njeriun, është pastrim nga gjunafet, është pastrim i shpirtit të njeriut, sepse në të njeriu bën tasbih e pastron Allahun nga çdo e metë. e madhëron atë në ruku dhe në sexhde dhe kjo lloj gjë e pastron njeriun në dy aspekte. Në aspektin e parë është duke i fshirë atij gjunafet e para, siç ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, ç'mendim keni nëse një lum ndodhet para shtëpisë së njërit prej jush dhe lahet në të pesë herë. A mund ngelet tek ai ndonjë pislik? I thanë jo, tha kshu është shembulli i pesë namazeve me të cilat Allahu subhanahu wa taala fshin gjunafet. Gjithashtu Namazi e ndihmon njeriun që të jetë i pastër nga gjunafet në të ardhmen, prandaj thotë Allahu subhanahu wa taala inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, namazi e ndalon njeriun nga gjërat e këqija edhe nga imoraliteti. Gjithashtu edhe zekati është një shkak që që e pastron njeriun. Edhe njeriu duhet ta pastrojë zekatin për Allahun subhanahu wa taala, të japi atë që është më e mira, më e pastra, Do të tregon kjo tregon që sadakaja është pastrim. Transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha se ajo përpara se ta jepte sadakan, përpara se ta jepte sadakan, e pastronte atë, e përgatiste atë duke e parfumosur, e thoshte kjo bie në dorën e Allahut përpara se të bjerë në dorën e atij që e kërkon. Transmetohet nga profeti sallallahu alajhi wasallam se ai i lutej Allahut subhanahu wa taala me këto dy emra në ruku dhe në sexhde dhe thoshte subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh dhe kjo është një prej formave të namazit që njeriu kur bie në ruku ose në sexhde thotë subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh dhe kjo lloj gjëje është shumë e përshtatshme ta thotë njeriu në ruku dhe në sexhde sepse kuptimi i saj është njeriu është i nënshtruar ndaj Allahut Dhe kjo lloj gjëje është cilësi e krijesës, ndërsa Allahu subhanahu wa taala është i pastër prej çdo gjëje të ulët, sepse robi është rob dhe Zoti është më i larti, kurse njeriu është më i ulti ndaj Allahut të madhëruar, dhe prandaj kjo përshtatet që njeriu ta thotë këtë lloj gjëje në ruku dhe në sexhde. Subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Gjithashtu profeti sallallahu alajhi wasallam transmetohet Dhe po ta shikosh Allahu subhanahu wa taala në dy ajetet që përmendëm në fillim fare, e ka përmendur emrin e tij Al-Quddus të bashkangjitur me emrin e tij Al-Malik. Sepse jo çdo lloj çdo lloj çdo lloj jo çdo kush që është Malik, që është sundues, është Quddus, është i pastër. Përkundrazi mbretërit e mbretërit e dynjasë në përgjithësi janë pistë. Janë të pistë, janë të mangët, janë një njerëz të padrejtë që i bëjnë padrejtësi njerëzve që që u bien atyre në qafë. që u marrin atyre hakun ndërsa Allahu subhanahu wa taala megjithëse është sunduesi i sunduesve dhe ka ndorë çdo gjë, ai është i pastër nga çdo e metë, është i pastër nga padrejtësia, i pastër nga çdo e keqe. Prandaj edhe kjo është e përshtatshme që Allahu subhanahu wa taala thotë el-Malik el-Quddus, gjithashtu dhe profeti sallallahu alajhi wasallam e ka kuptuar këtë gjë nga Kurani, prandaj edhe në duan e tij thotë subhanal-Malik el-Quddus, e ka bashkangjitur emrin e Allahut El Melik me El Kudus. Allahu subhanahu wa taala ka këto dy emra të mëdhenj që kuptimi i tyre është që Allahu është i pastër nga çdo e metë. Dhe ka kërkuar prej nesh që ne ta pastrojmë nga çdo e metë. Edhe ky pastrim nga çdo e metë bëhet duke përkujtuar Allahun subhanahu wa taala sa më shumë, me zemrat tona, me gojën tonë, me gjymtyrët tona. Thotë Allahu subhanahu wa taala në surën Isra 44, çdo gjë i bën tasbih Allahut subhanahu wa taala në qiell dhe në tokë, edhe çka brenda tyre, thotë Allahu subhanahu wa taala i bëjnë atij tasbih qiejt dhe toka, edhe çdo gjë që është brenda tyre, edhe nuk ka ndonjë gjë thotë vetëm se i bën tasbih dhe e lavdëron Allahun e madhëruar, mirëpo ju nuk e kuptoni tasbihun e tyre. Ai thotë është i buti dhe falësi. Kur çdo gjë i bën tasbih Allahut subhanahu wa taala. Kur çdo gjë i bën tasbih Allahut subhanahu wa taala dhe e pastron atë nga çdo të metë. Po besimtari si duhet të jetë? Të cilit Allahu subhanahu wa taala i ka dhuruar mirësi që s'ia ka dhuruar askujt. Prandaj Allahu i madhëruar urdhëroi melaiket që t'i bien sexhde Ademit alayhis salam. Edhe kjo ishte sexhde nderimi për Ademin alayhis salam për të treguar që ai ishte krijesë e veçantë për Allahun e madhëruar dhe e veçoi për t'i për t'i dhënë këtë lloj përgjegjësie të madhe për ta adhuruar Allahun subhanuhu teala për ta pastruar atë nga çdo të metë për t'i dedikuar vetëm atij çdo të mirë. Prandaj dhe njeriu duhet ta përkujtojë Allahun subhanuhu teala shumë. Për përkujtimin e Allahut kanë folur dijetarët gjatë dhe mbase edhe koha nuk na premton shumë për të folur gjatë për për këtë gjë. Mirëpo shkurtimisht po përmendim disa argumente prej këtyre kemi që tregojnë vlerën e dhikrit Prej këtyre kemi hadithin e sahabit që quhet al-Harith al-Ash'ari, na ka treguar se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Allahu i madhëruar e urdhëroi Yahya Yahyan alayhis salam për pesë gjëra që të punojë me to dhe t'i urdhërojë beni Israilët që të punojnë me to. Mirëpo ai nuk ka treguar atyre menjëherë këto gjëra, por u ngadalësua pak edhe derisa i tha Isa alayhis salam, O Yahya, Allahu të urdhëroi për pesë gjëra që të punosh me to dhe të urdhërosh Beni Israilët, që të punojnë me to. Prandaj ose urdhëroi, ose do t'i urdhëroj unë. I tha Yahya, nëse ti do t'i urdhërosh, do shkosh t'u thuash atyre para meje kam frikë se mos më dënon mua Allahu subhanahu wa taala. Atëherë, prandaj i mblodhi njerëzit në Beitul Maqdis, Aq sa u mbush xhamia plot, u mbushën të gjitha cepat e xhamisë dhe u tha Allahu i madhëruar më ka urdhëruar për pesë gjëra që të punoj me to, edhe t'ju urdhëroj ju që të punoni me to. E para e tyre është që ta adhuroni Allahun dhe mos i bëni atij shok. Dhe shembulli që shembulli i atij që i bën Allah subhanahu wa taala shok, është si shembulli i personit i cili ka blerë një skllav me pasurinë e tij personale Edhe i thotë skllavit të tij, kjo është shtëpia ime, kjo është puna jote, prandaj puno dhe më jep mua atë që punon, atë që fiton. Edhe skllavi punonte dhe e jepte dikujt tjetër përveç zotërisë së tij. Edhe kush prej jush do të kënaqet që skllavi i vet të veprojë kështu, Në kohë që ne jemi robët e Allahut subhanahu wa taala. Vazhdon pastaj gjëja e dytë thotë Allahu subhanahu wa taala ju ka urdhëruar që të faleni. Edhe nëse ju faleni, mos u ktheni as majtas djathtas ky është shpjegimi, sepse Allahu subhanahu wa taala e vendos fytyrën e tij përpara fytyrës së robit të tij në namaz, përderisa ai nuk kthehet me zemrën e tij ose me fytyrën e tij. Gjithashtu urdhëroj juve që të agjëroni. Dhe shembulli i agjërimit është si shembulli i një personi i cili është mes shokëve të tij, edhe ka me vete një qese që ka erë misku dhe vjen erë të mirë. Edhe të gjithëve u pëlqen kjo erë e mirë. Edhe era e agjëruesit është më e mirë tek Allahu subhanahu wa taala se era e miskut. Ju urdhëroj, dhe kjo është e katra, që të jepni sadaka. Dhe shembulli i sadakasë është si shembulli një personi të cilin e morën robër armiqt, ia lidhën duart mas qafës edhe e nxorën përpara njerëzve për ta vrarë, për t'i prerë kokën. Edhe aty atëherë vjen sadakaja, domethënë vjen një njeri, edhe për domethënë për shumë Profeti salallahu alejhi selem sikur sadakaja është një person i cili i vjen armiqve dhe u thotë sa sa para doni që ta lini këtë person të lirë. Edhe u jep, u jep, u jep derisa kënaqen ata dhe e lënë të lirë. Kështu është shembulli i sadakasë që e shpëton njeriun nga zjarri i xhehenemit. Edhe e pesta thotë ju urdhëroj që të përkujtoni Allahun subhanahu wa taala dhe kjo është ajo për të cilën po e përmendim hadithin ju urdhëroj që të përkujtoni Allahun subhanahu wa taala se shembulli i atij personi që përkujton Allahun e madhëruar Është si shembulli i një njeriu të cilin po e ndiqte armiku me të shpejt, derisa erdhi në një kështjell të fortë, të madhe, edhe u mbrojt duke u futur brenda kësaj kështjelle. Edhe kështu robi nuk mund ta ruajë dot veten e tij nga shejtani vetëm se duke përkujtuar Allahun e Madhëruar. Hadithin e transmeton Tirmidhiu dhe hadithi është i saktë. Kështu në hadith përmendet që Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar që ta përkujtojmë atë dhe shembulli i atij që përkujton Allahun subhanahu wa taala duke e pastruar atë nga çdo të metë, duke duke lartësuar emrin e tij lart, është si shembulli i atij personi i cili ruhet nga shejtani duke u futur në kështjellë dhe kjo kështjellë është përkujtimi i Allahut të madhëruar. Sepse njeriu nuk e ruan, nuk e ruan dot veten e vet nga shejtani vetëm me dhikr, ngaqë porta e shejtanit me anë të së cilës hyn tek njeriu është shkujdesja, shpërkujdesja ndaj Allahut subhanahu teala dhe kur njeriu shpërkujdeset dhe harron Allahun e madhëruar, atëherë atë e merr shejtani edhe e zotron zemrën e tij. Edhe kur e përkujton njeriu Allahun subhanahu teala atëherë tërhiqet, zvogëlohet, Tkurret bëhet si mizë e vogël. Prandaj është quajtur al-waswas al-khannas, që do të thotë i bën vesvese njerëzve edhe kur ata përkujtojnë Allahun subhanahu teala khanas, domethënë tërhiqet. Thot Ibn Abbasi, shejtani është ulur në gjunjë mbi zemrën e birit të Ademit dhe kur ai shkujdeset nga Allahu subhanahu teala i bën vesvese. Ndërsa kur e përkujton Allahun e madhëruar, ai tërhiqet. Thot Muadhi radhiyallahu anhu ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam a t'ju tregoj juve për punën më të mirë dhe më të pastër tek sunduesi juaj domethënë tek Allahu subhanahu wa taala për atë punë e cila ia ngre gradën njeriut më shumë se çdo gjë tjetër dhe është më e mirë se shpenzimi i arit dhe argjendit dhe është më e mirë se sa ta takoni armikun Edhe ta godisni atë me shpatë, t'ju godisin me shpatë, i thanë, po o i dërguari i Allahut, tha, më e mirë se të gjitha këto është përkujtimi i Allahut, subhanahu wa ta'ala. Transmeton Tirmidhiu dhe Ibn Maxhe, hadithi është i saktë. Gjithashtu transmetohet nga Muslimi, nga Muslimi, rahimahullah, nga Abu Huraira, radhiyallahu anhu, se profeti sallallahu alaihi wasallam ishte duke ecur në një rrugë për në Mekë, edhe kaluan pranë një mali, edhe u tha shokëve të vet, kaluan të vetmit. parakaluan të vetmit. I thanë kush janë të vetmit o i dërguari i Allahut? I tha janë ata që përkujtojnë Allahun subhanahu teala shumë. Gjithashtu transmetohet në librat e Sunetit nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë ata njerëz të cilët ulen në një mexhlis dhe nuk e përkujtojnë Allahun subhanahu wa taala kur ngrihen ngrihen sikur të kenë qenë ulur dhe përpara atyre kanë pasur një kufomë gomari edhe ka për të qenë ky lloj mexhlisi për ta ditën e gjykimit pendim në një transmetim thuhet Që nëse nuk e përkujtojnë Allahun dhe nuk bien salavat mbi profetin sallallahu alaihi wasallam, ka për t'u penduar për atë gjë dhe nëse dëshiron Allahu i dënon dhe nëse dëshiron i fal. Dhe kjo lloj gjë tregon që mexhlisi i dhikrit është diçka shumë e rëndësishme dhe çdo lloj mexhlisi tjetër është pendim për njeriun nëse nuk e përkujton Allahun subhanuhu teala. Dhe kjo tregon se çfarë rëndësie ka përkujtimi i Allahut të madhëruar. Gjithashtu transmeton Imam Muslimi nga Aghr ibn Abi Muslim se ka thënë dëshmoj se Abu Huraira dhe Abu Saidi që të dy kanë kanë dëgjuar profetin sallallahu alajhi wasallam se ka thënë çdo popull ose ata njerëz të cilët ulen për të përkujtuar Allahun subhanahu wa taala i mbulojnë ata melajket. i rrethojnë ata melajket, i mbulon ata mëshira e Allahut, u zbret atyre qetësia edhe i kujton Allahu subhanahu wa taala tek grupi i lartë i melajkeve. Vetëm njëra prej këtyre cilësive që ka përmendur profeti sallallahu alajhi wasallam është më e mirë se shumë e shumë gjëra të cilat dëshiron njeriu t'i arrijë në jetën e tij. Mendo pak që shoqëruesit e tu të jenë melajket. Kudo që të jesh ti, të zbresë mëshira e Allahut subhanahu wa taala, gjë të cilën e ëndërron çdo besimtar i cili i thotë vetes besimtar. Edhe për atë gjë falet. Gjithashtu zbritja e sakines që do të thotë qetësisë, për të cilën ka nevojë njeriu sidomos në momentet e vështira të jetës së tij. Edhe këtë gjë arrin njeriu duke përkujtuar Allahun subhanahu wa taala. në vetmi e gjithashtu edhe me të tjerë. Transmeton nga Tirmidhi radhiyallahu anhu rahimahullah nga Abdullah ibn Bishr se një se një burrë i tha profetit sallallahu alajhi wasallam O dërguar i Allahut, portat e hajrit janë shtuar shumë, prandaj më trego diçka që ta bëj atë dhe mos më thuaj shumë gjëra se mund t'i harroj, që ta bëj dhe të rri fort pas saj derisa të vdes. I tha, le të jetë gjuha jote e njomë me përkujtimin e Allahut subhanuhu teala. Edhe kjo gjë tregon që përkujtimi i Allahut të madhëruar është një prej adhurimeve më të mëdha që ndihmon njeriun ta mbyllë këtë jetë me punë të mira, prandaj edhe prandaj edhe ky person i tha që të kapem pas asaj gjëje derisa të vdes. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam i dha këtë lloj gjëje. Gjë që tregon që është punë shumë e madhe tek Allahu i mëdhëruar. Transmeton Imam Buhariu nga Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë shembulli i atij që e përkujton Allahun dhe atij që nuk e përkujton Allahun është si shembulli i gjallit me të vdekurin. Gjithashtu transmeton nga Abu Hurejra radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë ka thënë Allahu i mëdhëruar un jam tek mendimi që ka robi im për mua. Dhe nëse më përkujton mua në veten e tij do ta përkujtoj unë atë në veten time. Edhe nëse më përkujton mua ndonjë grup do ta përkujtoj atë në një grup më të madh. Edhe kjo tregon se çfarë vlerë të lartë ka përkujtimi i Allahut subhanuhu teala. Ibn al-Qayyim al-Jawzi në librin e vet Al-Wabil al-Sayyib ka përmendur Për përkujtimin e Allahut madhëruar shumë dobi e thot që dhikri ka mbi 100 dobi. E prej këtyre dobive thot është largimi i shejtanit, është kënaqet Allahu subhanahu wa taala, është se dhikri i largon mërzin zemrës, i sjell gëzimin zemrës, dhikri e, e forcon trupin edhe edhe zemrën e njeriut, i ndriçon fytyrën, sjell rrizkun, i dhuron bukuri fytyrës njeriut. Dhikri është porta më e madhe me anë të së cilës njeriu hyn për te dashuria e Allahut subhanuhu teala, gjë e cila është qendra e fesë, është gjëja më e rëndësishme me anë të së cilës njeriu arrin lumturinë e Allahut subhanuhu teala, lumturinë që i dhuron Allahu subhanuhu teala në xhenet dhe shpëtimin nga zjarri i xhehenemit. Thotë Ibn al-Qayyim sepse çdo gjë ka shkak, edhe shkaku i arritjes dashurisë së Allahut subhanuhu teala është përkujtimi i tij sa më shumë. Gjithashtu prej dobive është që përkujtimi i Allahut subhanuhu teala i hap atij portën e njohjes së Allahut mëdhëruar. Gjithashtu prej dobive të tij është që Allahu subhanuhu teala e kujton robin Gjithashtu një prej dobive është që i jep jetë zemrës së njeriut. Prandaj thot thot Sheikhul Islam Ibn Taymija tregon Ibn al-Qayyim nga, nga profesori i tij Ibn Taymija se thot dhikri për zemrën është si uji për peshkun. A mund të jetojë dot uji, mund të jetojë dot peshku pa ujë? Gjithashtu një një prej dobive është se dhikri i Allahut subhanahu wa taala është ushqim për zemrën dhe për shpirtin. të cilin po e humbi njeriu është si shpirti është si trupi i njeriut kur lihet pa ushqim. Prandaj thot Ibn al-Qayyim qëllova një herë me Ibn Taymiyen mbas namazit të sabahut edhe u ul përkujtonte Allahun e madhëruar derisa u afrua mesi i ditës. Pastaj thotë u kthye nga unë dhe më tha, Ky është mëngjezi im, të cilin po mos e ha, më bien të gjitha fuqitë e mia. Tha ose më ka thënë një fjalë të ngjashme me këtë. Kurse një herë tjetër më tha, unë nuk e le përkujtimin e Allahut dhikrin vetëm se kur ndihem i lodhur që të shlodhem për të bërë një dhikër më të madh. Gjithashtu prej dobive është se dhikri i Allahut subhanahu wa taala ia pastron zemrën njeriut nga ndryshkja. Sepse çdo gjë ndryshket, edhe ndryshkja e zemrës është me anë të shpërkujdesjes ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe ndjekjes së dëshirave, ndërsa dhikri e pastron zemrën nga këto gjëra. Sikurse gjithashtu dhikri prej dobive të tij ka që ai ia fshin njeriut gjynafet e tij, e pastron nga gabimet e tij, sepse dhikri është një nga punët më të mira, edhe siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala innal hasanati yudhhibun as-sayyi'at, punët e mira i fshin punët e këqija. Gjithashtu një prej dobive të dhikrit është që dhikri e largon perden e heq perden e largësisë në mes robit dhe Allahu subhanahu wa taala. O vëllezër, të gjithë bëjmë gabime, të gjithë biem në gjynafe, të gjithë e ndiejmë veten tonë në disa momente Si të abandonuar për arsye të gjynafeve tona të shumta të cilat na mbulojnë çdo ditë, edhe e ndiejmë veten që Allahu është larg nesh dhe kemi nevojë që të hyjmë tek porta e tij dhe dijeni që porta për të hyrë tek Allahu subhanahu wa taala është përkujtimi i tij. Allahu subhanahu wa taala ka porta të hapura për ata që duan ta përkujtojnë atë. Edhe duan të afrohen tek ai duke e përkujtuar me zemër edhe me shpirt sa më shumë Allahun e madhëruar. Sikurse thamë gjithashtu, një prej dobive të tij është që zbret mëshira e Allahut subhanahu ta'ala, mbulojnë melaiket, Edhe dobia e fundit që do përmendim është edhe sikur të mos ishte vetëm se kjo dobi do ishte dobi shumë e madhe, është që njeriu duke përkujtuar Allahun subhanuhu teala e preokupon veten e vet me diçka të mirë, sepse shpirti është siç kanë thënë dietarët, nëse nuk e preokupon me të mirë do do të të preokupojë ty me të këqija. Vetëm preokupimi me anë të kësaj me anë të kësaj gjëje kaq të mirë që është përkujtimi i Allahut subhanuhu teala dhe largimi nga gibeti, nga mbajtja në gojë e muslimanëve, nga kalimi i fjalëve nga njëri tek tjetri, nga ofendimi i muslimanëve, të tjera të tjera gjynafe të gojës, largimi nga gjithë ato gjynafet, duke përkujtuar Allahun subhanuhu teala, vetëm kjo domethënë është një dobi shumë e madhe për të cilën ka nevojë njeriu. Lus Allahun e madhëruar të na bëjë prej atyre që njohin, e njohin Allahun subhanuhu teala me emrat e tij të lartë dhe cilësitë e tij të plota, edhe të na mundësojë ta adhurojmë atë me to, edhe të na punët e mira na dhëntë sinqeritet të gjithëve, Allahu ju shpërbleftë me të mira të gjithëve. Përkujtimi Allahut do të thotë që ti ta përkujtosh Allahun subhanuhu teala me zemër, me gojë dhe me gjymtyrë. Edhe për përkujtimin e Allahut me gjymtyrë është që ti largohesh nga gjynahet. Hyn edhe kjo. Mirë, po këtu kur po flasim për dhikrin, kemi kemi për qëllim që njeriu e përmend Allahun subhanuhu teala me gojë, duke ndier dhe me zemër gjithashtu. Ky është qëllimi i veçantë, domethënë, i dhikrit këtu, që po flasim. Urdhëro. Xhamia si xhami është vetëm ajo që është xhami, ndërsa vendi i shenjtë është më i gjerë normalisht. Allahu ka thënë barakna hawlahu, ne kemi dhënë kemi vendosur begati rreth saj. Nuk ka thënë vetëm për ta. Ndërsa si xhami, ajo është xhami. Normalisht xhami quhet dihet se kush është, duket, përbëhet nga muret dhe brenda saj është vendi faltorja. Dhe nëse zgjerohet, ajo quhet xhami e gjitha. Po po, një ditë shpërim. Urdhra. Subuh nuk është përmendur në Kur'an Allahu subhanahu. Nuk është përmend, jo. Prandaj thamë që është i pari emër, sepse ka dhe emra të tjerë që do t'i përmendim më mbrapa inshallah, që janë përmendur në hadithet e profetit sallallahu alajhi wasallam të sakta, por nuk janë përmendur në Kur'an, janë pak këto emra faktikisht. Janë të paktë. Edhe Shejh Ibn Uthejmini Normalisht domethënë që të gjithë arabët ose ata që flisin arabishten, Allah thoshin. Siç themi ne Zot, Zot e themi ne, Zot e thonë dhe krishterët edhe çi edhe çifutët që janë shqiptarë. Ndërsa edhe mushrikët Allah thoshin. Bismik Allahumma, kupton? Ndërsa jo arabët pastaj nuk besoj se kanë pas emër tjetër, jo këtë. Po. Po, është vërtet. Në, nuk e di, po faktikisht po të... Kjo është vërtet që ata janë kushërinjtë e arabëve. Ne kemi folë, domethënë që fjala Allah, përmban kuptimin el ilah, që do të thotë i adhuruari, mësimin e parë kur kemi folë për emrin Allah. Edhe kjo logjikë ka të bëjë me arabishten drejtpërdrejt. Faktikisht në, në arabisht nuk ka nuk ka në arabisht, kjo është veçori e këtij emri. Ë asnjë shkronjë që shqiptohet L në arabisht nuk ka. Edhe shkruajnë domethënë gjitha është vetëm L. Vetëm emri i Allahut subhanahu wa taala, Allah shqiptohet me L. Dhe kjo është një lloj veçorie domethënë e këtij emri. Ndërsa për sa i përket gjuhës, Ibn Tejmija thotë ka treguar domethënë që gjuha e çifutëve, që është sot, është shumë e ngjashme me gjuhën arabe, ai thotë unë e merrja Teuratin në gjuhën çifute, Edhe e lexoja dhe kuptoja prej tij rreth 50% vetëm nga arabishtja që njihja vetë. Meqë ka shumë ngjashmëri. Dhe nuk është çudi domethënë që ky emër, domethënë emri i Allahut subhanahu wa taala të ketë qenë domethënë edhe tek çifutët në një në në të njëjtën formë. Mirëpo mos harro diçka që ne kemi thënë në mësim që emrat e Allahut subhanahu wa taala nuk janë të kufizuar vetëm me këto 99. Ka edhe emra të tjerë. Nuk na i ka treguar ato, kjo s'do thotë që nuk ekzistojnë, mbase ia ka treguar ndonjë emër tjetër ndonjë profeti përpara. E rëndësishme është që këto emra që na kanë treguar, kjo është e detyrueshme që t'i njohim, kupton? Ndërsa kjo tjetër pastaj është më shumë si kuriozitet.